فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا Basi wawili hao wakatoka hata walipopanda jahazi akaitoboa akasema unaitoboa uwazamishe watu wake hakika umefanya jambo baya قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا akasema sikukwambia utaweza kuvumilia kuwa pamoja nami قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا akasema usinichukulie kwa niliyosahau wala usinipe uzito kwa jambo langu فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا basi wakatoka wawili hao mpaka wakamkuta kijana akamuua akasema ala umemuua mtu asiye na kosa na wala hakuua ama hakika umefanya jambo baya kabisa qala alam aqul laka innaka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 Nilitaka kuiharibu, kwani nyuma yao alikuwako mfalme anaosubu majahazi yote. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا na ama yule kijana wazazi wake walikuwa ni waumini tukahofu wasije watia mashakani kwa uasi na ukafiri fa aradna ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما Basi tulitaka Mola wao mlezi awabadilishie aliye bora zaidi kuliko huyo kwa kutakasika na aliye karibu zaidi kwa huruma. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا Na maukuta huo ulikuwa ni wa vijana wawili mayatima kule mjini. Na chini yake ilikuwako hazina yao. Na baba yao alikuwa ni mtu mwema. Basi Mola wako mlezi alitaka wafikie utu uzima na wajitolee hazina yao wenyewe. kuwa ni rehema itokayo kwa Mola wako mlezi. Wala mimi sikutenda hayo kwa amri yangu. Hiyo ndiyo tafsiri ya hayo ambayo wewe hukuweza kuyasubiria. Allahu akbar Allahu akbar La wakatoka wakitambaa na mfuko wa bahari mpaka wakakuta jahazi wakaipanda. Yule mja mwema akaitoboa jahazi ile nayo imo safarini. Musa akapinga kwa kusema, "Umeitoboa makusudi upate kuwazamisha watu wake, ama hakika umefanya jambo ovu." Yule mja mwema akasema, "Mimi nilikushakwambia kwa hakika wewe hutoweza kusubiri kuwa nami." Musa akamwambia, usinichukulie kwa kusahau wasia wako wala usinikutishe mashaka katika kutafuta elimu kwako na ukaifanya hiyo kazi nzito na baada ya kutoka kwenye jahazi ile wakaingia kuendelea safari yao njiani wakamkuta kijana yule mja mwema akamuua yule kijana Musa akasema kwa kuchukia unakwenda muua mtu asiye na kosa lolote na wala hakumuua mtu yeyote hakika umefanya jambo ovu kweli kweli. Mja mwema akamwambia Musa, mimi nalikwambia kwamba wewe hutaweza kustahimili ukanyamaza kimya usinulize Musa akasema, nikikuuliza lolote baada ya mara hii, basi usifuatane nami. Kwani umekwisha fikiria kiwango cha kupata udhuru wa kutokuwa nami. Wakenda hata wakafika kwenye mji, wakawataka watu wake wawape chakula, wakakataa kwa kirimu. Wakakuta ukuta umeinama, wakaribia kuanguka. Yule mja mwema akaudiriki, akaujenga mpaka akausimamisha sawa. Musa akasema, "Ungelitaka ungeliweza kudai ujira kwa kazi uliyoifanya." Mja mwema akasema, "Huku kutaaradhi kwako mara kwa mara kwa niyatendayo mimi ndiyo sababu ya kufarikiana mimi nawe." Sasa basi nitakueleza hikima ya yote haya ambayo wewe huyajui undani wake wala hukuweza kuyasubiria yaliyofichikana ukangojea kujua hakika yake na siri yake. Ama ile jahazi niliyoitoboa ilikuwa ni ya watu wanyonge wenye haja, ambazo kazi yao ni ya baharini wakitafuta riziki yao. Basi mimi nikataka kukitia kile chombo chao kisitakikane, kwani nyuma yao yuko mfalme mtindo wake ni kupokonya kila jahazi nzima kughushi, kupokonya, hata kukiitwa kutaifisha ni dhambi kubwa kabisa kwa Mwenyezi Mungu kwa ni dhulma. Ama yule kijana niliemua, baba yake na mama yake walikuwa ni waumini. Tulikuwa tunajua kuwa angeliishi, angelikuwa ndiyo sababu ya ukafiri wao. Basi tukataka kwa huyo mtoto Mwenyezi Mungu awape badala yake aliye bora zaidi kwa dini na mwema zaidi na mwenye huruma. Ama ule ukuta niliosimamisha bila ya ujira ulikuwa wa vijana wawili mayatima katika watu ule mji na chini yake kwa hazina walioachiwa na baba yao naye alikuwa ni mtu mwema. Basi Mwenyezi Mungu alitaka kuhifadhia hazina yao ile mpaka wakuwe wawe na akili zao na wajitolee wenyewe hazina yao kuwa ni rehema kwao na kumtukuza baba yao kwa kupitia dhuria zake. Nami sikufanya niliyoyafanya kwa jitihada ya nafsi yangu, bali nimefanya hayo kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Hii ni tafsiri ya hayo yaliyofichikana kwako wewe Musa, nawe usiweze kuyavumilia.